radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 292 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la quartera, l'espai polivalent del casal independentista i popular Can Capablanca a Sabadell, en una edició especialíssima en la que gaudirem d'entrevistes i concerts. I sí, com diu Luisma, una edició molt especial perquè avui tenim el plaer de comptar amb la presència de La Cura, Fem Sí, poetessa i trobadora de Barcelona i Apache, duo de rapers ballassants, rap de qualitat, al Pim Pam Pum. Però primer de tot passarem, presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa. A la meva banda esquerra, aquell que ho toca tot d'allò més bé, aquell que fa que funcionin aquestes màquines infernals i el que ens arregla totes les coses que ens fallen, és el mestre de tecles. Què dius, Riqui, guapo, com estàs? Ei, què passa? Un, un repte nou aquí per fer un directe com Déu mana i crec que ens en sortirem bé, eh? I tant que sí. Molt I... content aquí de, de tenir un parell de... Bueno, un trio de MCs brutals avui per, per gaudir. Avui en gaudirem i molt, clar que sí, Riqui. I també a la meva banda dreta, la que no falla mai, la que està portant tema zarranga, no que fan reventar Can Capablanca i la que és un goig que estigui programa rere programa és la nostra companya Noe. Què dius, guapa, com estàs? Hola, bona vesprada. Molt bé, estic encantada, emocionada amb aquesta edició i programa especial, que per mi és el primer programa especial amb entrevistes i bolo, eh? Molt bé, molt bé, Noé. I el que feia dies que no estava per aquí, perquè havia fet un viatge a l'altra banda de l'Atlàntic, el, que, el que tira també uns temes arrangers espectaculars i el que trobava moltíssim a faltar és el nostre amic Manol Aken, de Sant Jaume Sas que dius, Manol, guapo, com vas? Doncs molt bé, molt content d'estar avui per aquí, després, com tu deies, d'unes merescudes vacances, d'un parell de, de mesos, i avui flipant una mica amb aquest escenari que ens hem preparat aquí, amb aquestes llums, que, eh, que la veritat que fa goig. Ens sentim especial. una miqueta intimidades, eh, que sí, amb, sí, amb tanta sí, sí. parafernàlia, podríem dir. Sí, però bueno, mira, jo crec que d'aquí un rato ja estarem aquí Clar que sí. Estarem com a casa, com allà dalt. Tenia moltes ganes que tornessis, Manolo. Sí, jo també. Molt bé, avui, com, com ja sabeu, és un programa molt especial. Tenim aquí en directe a, a La Cura i tenim en directe a Patxe. Com esteu, nois i noia? Com va això? Hola, pues mira, muy contenta de estar aquí, de que me habéis invitado. La verdad que es un honor estar aquí. Muy contenta. I vosaltres, nois, què dieu? Bona nit, eh? Ei, bona nit, què passa? Pues aquí un plaer estar aquí amb vosaltres, com sempre, home. Bona nit, jo he vingut perquè hi havia llums sí, això no ho veieu perquè això és un programa de ràdio, però, però el mestre Palli avui està fent les delícies amb unes llums aquí a la quartera que fa molta, molta patxoca. Tenim una sare, un, un escenari d'allò més guapo i, i tenim moltes ganes de que això arranqui. Arrencarà l'esquema del programa serà bàsicament una, una entrevista a la cura, després farà, farà el, el seu bolo, després passaran els amics de, de Apache per aquí per la taula també, els quals també entrevistarem i acabarem amb el bolo d'Apache, bàsicament. Doncs si comencem amb l'entrevista a la Cura. Primer de tot, benvinguda a la Cura i moltes gràcies per, per venir aquí, per la teva predisposició. Gràcies, gràcies a vosaltres. I bueno, primer de tot el que volíem una mica és que et presentessis, que ens diguéssim com et dius, els anys que tens, d'on vens i, i a què et dediques. Vale, pues bueno, yo soy Laura y bueno, realmente vengo de Madrid, pero llevo muchos años aquí, <laughs> entonces Eh, ahora, actualmente me dedico a otra de mis pasiones, que es la programación, que no tiene nada que ver, <laughs> pero que es algo que me encanta. Y luego, por otro lado, pues la música a tope y todo lo que tenga que ver con la actuación. También me gusta. Muy bien, y bé, y quan vas comenzando en el mundo de la música? quién va a ser el teu primer bolo y quién record en bueno, empecé en la música hace muchísimos años, lo que bueno, todavía no había comenzado a, hacer ningún bolo, ni a, ni hacer ninguna, ni, mi disco, ni nada, porque realmente, no sé, no, no, me veía capaz, ¿no? Era como que ahora es el momento y, y, bueno, es lo, que, es lo que he sacado ahora. ¿Y cuál era la otra pregunta? Eh, era de, ¿quién va ser tu primer bolo y quién ah, record tens? Sí, pues el primer bolo fue un bolo que para mí fue muy importante porque lo hice con mi compañera Brenda, que hoy no ha podido estar, pero eh, fue en Ripollet, en las Cañaterrazas, y la verdad es que fue muy guay porque fue la primera vez que nos atrevimos a subir un escenario y a soltar todo lo que necesitábamos soltar y fue un poco el comienzo de, algo, de algo muy, muy bonito. Muy Doncs jo et volia preguntar d'on surt el nom de, de la cura, perquè has dit que et dius Laura uh mhm. -huh. i hi ha una K aquí pel, pel mig. D'on ve això? Bueno, lo de la cura salió no hace mucho tiempo porque yo antes, eh, me, me, bueno, todo el mundo me conoce como Luri, mis amigos me conocen como Luri desde hace muchísimos años. Eh, Luri viene de Laura, Lauri, Luri, bueno, no tenía mucho <laughs> misterio. Eh, lo de la cura ya tiene un poquito más de, trasfondo porque, porque, bueno, yo estoy un poco colgada, entonces dije, bueno, cura la cura, luego también la influencia japonesa, que me gusta mucho, por eso la K, por eso todo esto. Y, bueno, hay unos amigos que me dicen que soy la cura a sus males. Y digo, ah, pues mira, <laughs> no está mal, no está mal. Vale. <laughs> ¿Y influencias musicales musicales has recibido? O y estás a casa, ¿qué, qué mm, Bueno, principalmente escucho muchísimo rap porque es lo que más me gusta. También escucho mucho rock porque todas las influencias del rock me encantan desde hace muchísimos años. Y, bueno, lo que, mis influencias, digamos, lo, que primero escuché y para mí fue un inicio increíble del hip hop, fueron unos grandes para mí, que son Miradores del Verso, eh, La Mala Rodríguez, eh, SFDK, Tote King, toda esta gente, la verdad, para mí me, me causó un gran impacto. Y, desde entonces los sigo a muerte. Y bueno, también ahora actuales, que, que no están nada mal. Y me gusta mucho Ajax, me gusta, bueno, eh, podría nombrar miles, pero, pero voy por ahí un poquito. Una de las otras preguntas que ens era que d'on treus las bases que cantas? Vale, las bases, la mayoría de las bases eh, son de un colega que, bueno, también es el que ha producido y ha masterizado el disco, eh, que es FM Musta, es un, chaval de Ripollet que es, un artista y hace un montonazo de bases, aparte compone canciones, rapea y, bueno, es el que, el que tiene casi todas las bases y para i per, acabar amb aquesta primera batería de, preguntas, preguntes et volem fer una otra, que es a qué li cantes, de què parlen las teves cançons i quin missatge és el que vols donar? Bueno, realmente mi disco tiene como muchas variaciones porque canto un poco a todo, eh, tengo un poco de crítica social porque creo que es muy importante. Pero también tiene canciones lentas, también tiene canciones de sentimiento. Le canto un poquito al rap, a mi evolución, a por, qué estoy aquí, a cuál ha sido mi travesía. ¿no? De hecho, el disco se llama Llegando a Puerto porque para mí ha sido una travesía. ¿no? He ido navegando y aquí he llegado. <laughs> Molt bé, I, i ara per continuar amb el programa posarem una, una de les teves cançons que apareixen en aquest nou CD del qual després parlarem abastament, llegant de Porto, i em sembla que és una cançó que fas amb la, amb la Bren. Ens podries parlar sí. aquesta cançó, de què parla o, o per què va sortir o com, com la veu arribar a fer? Bueno, esta canción se llama Despierta Mujer. Eh, es una canción a la que tengo muchísimo cariño porque es la canción con la que me junté con Brenda, empezamos a crear, a, a hacer cosas que realmente nos encantaban y es un poco reivindicativa a la hora de, cómo la mujer tendría que no tener miedo y expresar todo lo que siente y todo lo que piensa sin temor a ser juzgada o, no sé, sin prejuicios, ¿no? Y bueno, me parecía muy importante ponerla, ponerla ahora. Y tan, es una de las joyas que tiene aquest, aquest que treus. Molt bé, penya, doncs us deixem amb Despierta Mujer. que estás escuchando, mujer. Despierta es la hora de la lucha. No dejes que te pisen cuatro idiotas que no escuchan. Levanta alto el brazo. Si tú eres una warrior, este rap dedicado a las reinas con capucha. Que nunca se rinden, pero viven en la sombra. Afroditas de la rima, trovadoras, luchadoras. Demostremos que en el rap tenemos otra onda. No te escondas, anaconda. Escupe tu veneno. Hace tiempo que no escucho a mujeres en el gremio. Y no me hables de trap ni mierdas comerciales. Hablo de versos reales que no buscan premio. Que nacen desde el alma y que salen con ingenio. Escucha este mensaje, pues las cosas han cambiado. Bren y la cura ya subieron al estado Te toca a ti, hermana. Únete a nosotras, el silencio ya pasó. Grita alto, es tu hora. Despierta, mujer, despierta, mujer, mujer, mujer, despierta. Despierta, mujer, despierta, mujer. Coge el micro, estate alerta. Despierta, mujer, despierta, mujer, mujer, mujer, despierta. Despierta, mujer, despierta, mujer, mujer estate alerta. Saca ya la voz desde sus entrañas, grítale al mundo que no tiene miedo a nada. Sécate, sécate la lágrima, aparta todo aquello que te quiera meditar Fuerte, mantente fuerte, que nadie te diga que tú no puedes. fantástica fantástica que despierta Mujer, desde Llegando a Puerto, que va a fa, uns, fa una miqueta, va surtir fa cosa d'un mes. Nada, hace muy poquito. Bueno, el día 7 salió el disco. Lo que pasa que llevamos cantando esta canción ya bastante tiempo. Y, bueno, realmente creo que en los días en los que estamos viviendo ahora, eh, y todo lo que está pasando de que la mujer pues no sé sale a, correr o sale a darse una vuelta y bueno pues la matan pues me parece algo que, que es muy reivindicativo y muy, muy importante de, de decir, que la mujer no, no, tiene que tener miedo y que estas cosas tienen que cambiar desde ja. Molt, bé. <laughs> Molt bé, doncs moltes gràcies per ficar-li lletra a, a tot això que estàs dient ara. I jo volia preguntar sobre aquest disco que ara, com comentàvem, pues, que, que acaba de sortir ara al, al principis de, de desembre, és el teu primer disc, no? Sí. I ens agradaria saber una mica com ha sigut la teva, la, pues, la teva experiència en enregistrar aquest treball i quines col·laboracions has rebut eh, en el disco, com l'has produït. Vale, bueno, este trabajo lleva casi un año de trabajo. Eh, es sorprendente porque la gente realmente no es consciente de lo que supone este tipo de trabajo. Eh, han sido muchas horas en estudio, muchas horas fuera de estudio, muchas horas de escritura. muchas horas de probar, muchas horas de, ay, vamos a cambiar esto, esto queda mejor así, ¿no? Y, bueno, mucho, mucho tiempo. Pero, pero bueno, ha sido una travesía muy, muy interesante, muy divertida, he disfrutado muchísimo y, lo volvería a hacer. O sea, a pesar de que me han faltado horas de sueño y, y bueno, y que ha acabado bastante cansada. Estoy muy contenta del resultado y me han apoyado gente muy importante. Bueno, la persona que hace las bases FM Musta también tiene muchos conocimientos sobre esto, me ha apoyado, me ha, enseñado muchísimo. Eh, luego las colaboraciones que he hecho, tengo una con él, tengo otra con Brenda, que es la canción que habéis escuchado ahora. Y bueno, aparte tengo también otra colaboración con un gran amigo y y rapero también, que es Javier Pineda, y que hace poquito sacamos un videoclip eh, de rap burlesque, bastante <laughs> divertido, que os recomiendo que lo veáis porque os vais a reír bastante. Sí, ah, és justament lo que volíem parlar ara, de, de videoclips. Quants n'has fet i... Bueno, és que, eh, a part, eh, el, el disco aquest també he vist que està acompanyat amb un vídeo... Sí. No és un videoclip, és un un videodisc, no? <laughs> sí. un vídeo on es que pintas un cuadro. no? ¿Eso te ho explicar. Sí. Bueno, eh, fue un poco improvisado porque realmente hice el videoclip de Navegante, que es el primero, porque para mí es el single que, representa al, disco. y después hice el de, este de cabaret porque me, encanta, me, encanta, bueno, me encanta disfrazarme y hacer el tonto, es genial. Y después dije, jolín, pues me gustaría tener un vídeo con, con algo que a mí me gusta mucho hacer, que es pintar. Y, bueno, decidí coger unas tizas y en mi local de creación, que lo llamo así, eh, dije, bueno, voy a hacer, mientras suena la música, pues me hago, me hago un cuadro, ¿no? Y, va, consiste en eso, el cuadro al final es lo que me inspira el disco, es un paisaje que os recomiendo que veáis, porque, bueno, creo que es bonito, no sé, <laughs> ya lo juzgaréis vosotros, pero pero bueno, va un poquito por ahí. El tenim penjat a la, a la web, ah, a la genial. secció de videoclips. <laughs> I ara passem una mica a parlar de la teva faceta d'actriu. D'on et ve la passió per actuar? Bueno, yo creo que desde que tengo conciencia me he querido subir a un, a un escenario, he hecho teatro desde muy pequeñita, Ah, me quité el miedo escénico cuando tenía 5 o 6 años, que tuve que subir a tocar la guitarra delante de un montón de gente y, <laughs> dije, bueno, creo que esto me encanta. O sea, estos nervios que sientes antes de subir al escenario, esta emoción, Y, que la gente, a la gente le guste y transmitir todo eso es brutal. Entonces, eh, vino de ahí, vino de ahí y empezó a evolucionar hasta el día de hoy. <laughs> y a nivel de actriz ¿quién estaba el suspect Bueno, ahora, en los últimos dos años, ha sido cuando más he estado activa en esto. Sobre todo muchos cortometrajes, también estuve en una webserie a la que le tengo mucho cariño porque lo hice con grandes profesionales que me enseñaron muchísimo. Y, a partir de ahí me enganché, me enganché a, a la cámara, aunque para mí el teatro es primordial, pero me enganché también a la cámara. Y son dos cosas que me encantan. Y también eh, me ha parecido interesante el combinar eh, la música con el teatro, porque al fin y al cabo no, dejamos de ser un personaje en el escenario, y, lo, estoy intentando combinar. Y de hecho los videoclips que vienen ahora van un poquito por ese rollo, ¿no? Cada uno tiene un personaje. Muy bien, y parlant de de, de teatro también, en alguna compañía de teatro? Ahora mismo no estoy en ninguna compañía de teatro, ah, estoy formándome en la bobina, en una escuela que hay en Gracia, muy, muy, bonita y con gente maravillosa. Estoy aprendiendo muchísimo y, bueno, hacemos obras de teatro, pero bueno, dentro, de, dentro del grupo, ¿no? De, de la bobina. Y un poquito así, sí. I ja per acabar amb aquesta ronda de, de preguntes de, de teatre, eh, on, on has actuat? Quins llocs són els que, quin record tens de, de llocs que hagis actuat, que, que tinguis bon, bon, bones vibracions o algun lloc que sigui més, més emblemàtic o alguna cosa així? Quins records tens d'això, d'haver actuat en, en diferents llocs? Mm, pues mira, lo que más recuerdo que más me gusta, que más he disfrutado, ha sido un microteatro que he hecho con un compañero de, también de Ripollet, que se llama Jordi, Ah, era un microteatro que se llama La Buena Abogada y lo curioso de este microteatro, que nada, dura 15 minutillos, es muy cortito, es que lo hemos ido representando por pueblecitos. Eh, primero estuvimos en Monistrol, luego estuvimos en San Just, creo que se llama. Qué ah, luego estuvimos en el Teatro Auditorio de Ripollet, que es donde grabamos el videoclip después. Y, y, bueno, lo que más me gustó fue la cercanía del público, porque tú estás haciendo un microteatro y la gente la tienes a medio metro, ¿no? Y sientes esa conexión con la gente y sientes si le gusta o no, y sientes si se ríe o no se ríe, y sientes y tal. Y esa, mm, esos nervios y esa cosita que tendrá entra por el estómago me, pare, me pareció una experiencia increíble. Que guai. A, nosaltres això ens passa quan fem programes amb gent com, com és el cas d'avui, <laughs> perquè normalment claro. sempre fem programes en una sala molt petita, estem allà sols i, i soles, i és, és com molt fàcil, no? Sí. Però quan hi, ha, quan hi ha públic tens aquells nervis de, de no equivocar-te, de fer-ho bé, de... Bueno, i, claro. sí, sí. Pero bueno, bueno, también forma parte del espectáculo, ¿no? un, o sea, de, es... de, lo que, de lo que estás viviendo. És molt guay. És una gran experiència, i tant que sí. Doncs sí, jo crec que és tan guai que, que de fet les nostres oients, les que estan avui aquí, perquè com deia l'Isma estem en directe aquí a la, a la quartera, eh, <clears throat> i les que ens escolten per les xarxes s'estaran preguntant eh, quins plans de futur tens i, i a on et podem anar a, a veure properament. Vale, ahora mismo estoy organizando cositas, eh, tendré nuevos bolos, eh, estoy muy centrada en promocionar el disco, al mismo tiempo en formarme como actriz, estoy combinando esas dos cosas. Y bueno, no puedo adelantar nada todavía porque hay que organizar muchas cosas, pero sí que para próximamente, en un mesecito o así, seguramente podéis, podréis venir a algún concierto. Y también adelanto que hay videoclips mm, ahí gestándose. <laughs> Muy bien. Muy bien. Y bueno, ya este tema acaba en Si entrevista si alguna, alguna cosa que vulguis afegir o alguna pregunta que no que fet i, i vulguis Bueno, me, gustaría también animar un poco a la gente que está un poco en la sombra y que le gustaría hacer este tipo de cosas pero no se atreve o, piensa que le van a juzgar o que no sé o que no va a gustar, a que se animen a hacerlo, a que no tengan miedo de disfrutar porque al final la vida es muy corta y de repente pam se ha pasado pim pam pum. <laughs> y, creo que es muy importante. Y, bueno, sobre todo también dedicarle esto a toda la gente que no ha podido venir, pero que sé que está escuchando o que, o que lo va a escuchar seguro. Y, a Brenda también, que no ha podido estar. desde aquí le envié una abrazada. Sí, un saludo muy fuerte. Y nada, y, y, agradeceros, agradeceros esto porque es muy guay lo que hacéis y enhorabuena. Que va, gràcies a tu per estar avui aquí. I també gràcies. hem de recordar que tens Facebook, Twitter, Instagram, no? canal de YouTube, sí. si vols... Sí, bueno, me podéis buscar como La Cura Music, eh, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, aunque Twitter no, no lo llevo mucho, pero por ahí estoy. Y, y, en YouTube, en YouTube sobre todo, porque ahí es donde voy a ir subiendo los, los vídeos.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 Gente guay, gente guay. <laughs> Bueno, pues ya estamos, ya estamos. Aquí preparados para, escuchar algunas cancioncitas de rap. Y, bueno, antes, antes de nada, quiero decir que voy a empezar con una canción para presentarme. Porque hay ahora gente que dirá, ¿y está quién es? Pues creo que toca presentarme. La canción es la intro, se llama así, y habla un poquito de quién soy. Así que espero que os guste. Podéis bailar, ¿eh? Si queréis. <laughs> Toca presentarme y voy a hacerlo rápido. Música en las venas y aspecto más bien pálido. Vengo de muy lejos y olvidé mi pasaporte. He perdido el norte y no es que me importe, me dejo llevar por la vida. Bailo en cualquier parte, no importa lo que digan. Convierto birra en arte, siempre que esté fría, ¿qué sería? de mí si la poesía. Tengo un lado friki que me hace compañía. Sale por las noches cuando nadie más mira. Adicta a la cerveza, doble malta y bien espesa. Poeta desde cría, la lírica es mi presa. Un poco descarada, no tengo miedo a nada. Más de monte que de playa, más de fiesta que de calma. Nerviosa por defecto, en efecto incapaz de negarme si me ofrecen buen directo. No tengo dirección no me traje el mapa, la intuición no falla, vaya donde vaya. Algunas me perdí y encontré rastros ocultos, lugares remotos, envueltos por la magia. Mi niña interior no quiere ser mayor, dice que jugando se está mucho mejor, creando aventuras en mundos paralelos. ¿Vienes eso qué? Volemos hasta el cielo. Esta soy yo, inconsciente, muchacha impertinente, con sueños en la mente, sin nada que perder. Decidí ser rebelde, en contra del azar conseguí encontrar mi suerte esta soy yo, impaciente, incapaz de ver la vida como el resto de la gente. Uff, uh, que no encajan entre sí, hecha de mil plantas y solo una raíz. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Me oigo bajito, me oigo bajito. Pero está bien, está perfecto. Un poquito bajito, sí. Ay, ay, ay. <laughs> ahora sí, ahora sí. Vale, pues nada, después de presentarme, eh, también quiero transitar por otra canción que significa mucho para mí porque representa a toda la gente que tiene miedo de expresar lo que siente porque en este país no entienden que hay libertad y que se supone que hay una democracia y que la gente tiene que ser libre. Entonces, como todo esto de la libertad está bastante infravalorada, ¿vale? Creo que es importante que se reivindique y se diga, y de hecho es una de las canciones que me pensé si meterla o no en el disco. Es curioso, ¿eh? porque es la que más habla de la expresión y de lo, lo que el arte representa. Así que bueno, vamos allá, se llama Libertad y espero que os guste. Sí. Hoy quiero denunciar una verdad que me atormenta. No es ficción, es realidad. Nos quieren cortar la lengua, tienen miedo porque unidos romperemos cualquier celda. Si la verdad te ofende, gírate y cierra la puerta. Esta puta dictadura está jodiendo mi paciencia. Mientras unos son impunes y van estafando Hacienda, a otros los encierran por contarlo en la prensa. ¡La mierda! Hoy me uno a esta guerra, a este rafa dedicado a todos los caídos, a todos los valientes que ya lo han dicho a gritos. No nos callarán. El pueblo pide un cambio, que se jodan los borbones. No me están representando. Ladrones y puteros se ríen de nosotros. Hace ya 300 años que nos roban desde el trono. Y yo soy la delincuente por contarlo vista al frente y hasta bien de tonterías. Hemos tocado fondo. Sí. Hemos tocado fondo. ¿Creíais haberlo visto todo? Esclavos sin palabras, cadenas pa'l que habla. No hace falta ser un preso pa' que te coman las ratas. La plaga se propaga, esta horda es imparable. Las palabras hieren, pero no provocan sangre. Peores son las guerras que financian en la sombra. Matan gente inocente con las peores bombas. Encierran al más débil y caminan por su alfombra. Impunes ante el crimen más grande de la historia. No estamos entre rejas, pero somos prisioneros. Pueblo sometido por un gobierno de borregos. Dime que nos queda sin la pluma y el tintero. Dime qué nos queda sin la de ser sinceros, no me habían informado que me debo a la corona. Tampoco que mis impuestos visten a la reina mona. Recortan educación, limitan tus neuronas porque saben que un pueblo necio no se revoluciona. Cometemos un error que ellos utilizan, desahogarnos en las redes y eso nos tranquiliza. Dejamos que en el juego nos ganen por paliza. Suelta el puto móvil, sal a la calle y fuerte grita, libertad por la palabra escrita, libertad para los textos que se leen y se recitan, libertad en opiniones, también en las canciones, libertad si el pueblo elige que se vayan los borbones. Toca luchar. No va a ser un camino fácil, pero toca luchar. Esclavos sin palabras, cadenas el que habla. No hace falta ser un preso pa' que te coman las ratas. La plaga se propaga, esta horda es imparable. Las palabras hieren, pero no provocan sangre. Peores son las guerras que financian en la sombra. Matan gente inocente con las peores bombas. Encierran al más débil y caminan por su alfombra. Impunes ante el crimen más grande de la historia. Sí. Ha llegado el momento de alzarse y de luchar por nuestros derechos, por lo que somos como seres humanos, luchar por la libertad de expresión. Por favor, no os rindáis, no os rindáis nunca. Bueno, muchas gracias. Es que este tema me enciende un poco, ¿vale? <laughs> Cuando lo canto. Igual lo habéis notado un poquito. Pero sí, me cabrea, me cabrea. Me pone un poco nerviosa todo lo que está pasando. Y, que, bueno, como los medios lo camuflan, y bueno, ahora ya no pasa nada, llegan las navidades, todos son luces y risas, pero nos olvidamos de lo que está pasando, ¿no? En realidad. Y y bueno, todo, todo esto también ocurre un poco por cómo manejamos las redes, cómo nos mm, desahogamos en las redes, cómo, bueno, <laughs> expresamos absolutamente todo lo que nos pasa y que al final eso es un arma de doble filo, ¿eh? estamos jugando con nuestra intimidad y con, y con todo lo que nosotros somos. Entonces, bueno, decidí hacer otra canción que se llama Postureo y que habla un poquito de, las redes. ¿no? Es un poco una crítica, a ver, eh, a mí misma también, ¿eh? Pero bueno, creo que les va a gustar, creo que va a ser divertido. Vamos allá. ¿Dónde quieres ir siendo esclavo de las redes? Subes fotos para fardar. ¿Te crees el rey de reyes? Esa cara no se arregla ni aplicando 10.000 filtros. ¡Tapatela! Pon delante un libro, cabeza cuadrada, con forma de pantalla, apariencias enlatadas, detrás de una fachada. Te regalaré una aguja para que pinches tu burbuja y salgas a la calle, a que la vida surja. No hace falta que me cuentes lo que comes cada día. Soy feliz siendo ignorante de tu fantástica vida. Déjalo, déjalo ya. Gastas batería de tu mundo real. Presumes de bices, presumes de coche, presumes de casa. Vaya derroche cuando en verdad escondes una cruda realidad. Muchas de las noches te quedas sin cenar. ¡Eh, tú! Deja el postureo. Todos esos filtros te hacen aún más feo. ¡Eh, tú! Mira hacia adelante, el mundo alrededor es más interesante. ¡Eh, tú! Deja el postureo. Todos esos filtros te hacen aún más feo. ¡Eh, tú! Mira hacia adelante, el árbol tiene miedo de que vuelvas a chocarte. El muro no es de Facebook, el muro es mental. No te deja ver más allá del Instagram. Dejas tu destino en manos de la red, de la araña de ilusiones que no paras de tejer. Al final será tan grande que no podrás salir bicho atrapado, buscando ser feliz. Vendes tu felicidad a precio de coste, regalas dignidad aunque a nadie le importe, te sigue mucha gente, eres referente mostrando tu careto, te olvidas de tu mente, qué fuerte. Que en tu vida paralela tus neuronas se consumen al ritmo de una vela. Este es el mensaje que te traigo, sí. No espero ni repost, ni retweet, ni reblog, solo escucha. La vida va pasando, deja de perder la tuya navegando. ¡Hey, tú! Deja el postureo, todos esos filtros te hacen aún más feo. Hey, eh, tú! Mira hacia adelante, el mundo alrededor es más interesante. Hey, eh, tú! Deja el postureo, todos esos filtros te hacen aún más feo. Hey, eh, tú! Mira hacia adelante, el árbol tiene miedo de que vuelvas a chocarte. Uh, de que vuelvas a chocarte, ja, de que vuelvas a chocarte. Creo que la habéis grabado, ¿no? Gracias. <laughs> Bueno, bueno, bueno, pues estará mi aportación a las redes sociales, compartir, hazme like y esas cosas, ¿no? <laughs> Pero bueno, eh, fuera de bromas, eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que el mundo nos está transmitiendo y si no estamos ahí es como que no existimos, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque tú existes, pero no sé, la gente no te ve y esas cosas. Yo digo, bueno, sal a la calle y la gente te ve igual, ¿sabes? Pero, pero bueno, eh, para continuar, quiero hablar, bueno, quiero cambiar un poco las tornas y mm, también hay una canción que está dedicada a una cosa que no quiero decir porque no quiero hacer apología a ciertas cosas, pero, pero eh, está dedicada a una parte de mi vida. ¿vale? Una parte de mi vida fue muy influenciada por, por estas cosas. Entonces, eh, es una canción que considero muy sensual y considero que os va a gustar. ¿vale? Así que vamos a cambiar un poquito, vamos a transitar y vamos a, a darle un poquito de color y de sensualidad a esta luz roja que tengo ahora mismo aquí. Vamos allá. You Seduces con la mente, me miras y me pierdo. Tu mirada incandescente me recita, cada verso me atrapa. Sí, me atrapa con el humo y me calma. Eres el regalo en mis noches de desvelo. La luna pide a gritos que avives ese fuego y yo sigo. He perdido ya el sentido, no sé ni qué hora es, no me importa, estoy contigo. Quiero amanecer cada día a tu lado, aspirar muy lentamente, tu perfume es pecado, culpable. Prefiero ir al infierno que perderme tu aroma un solo día de este invierno, te siento poco a poco vas entrando, recorres mi cuerpo y me vas descolocando. Qué suerte conocerte, poseerte, ser inerte verde o marrón, tu poder es el más fuerte. fácil encenderte, te consumes lentamente, dominas mis sentidos y me dejo llevar. Travesía, dulce fantasía, aún recuerdo el día en que empezamos a volar juntos y revueltos. ¿Y sabes qué? Imperfectos. Cada vez que nos juntamos, creamos algo único que fluye en cada calo. Soy adicta a ti, a tu olor, a tu contoneo. No sé qué me das, que me eriza el bello Me acelero cada vez que te veo. Tu chispa me conquista, por eso te deseo. Deja que disfrute un instante más tu aroma. Ay, qué rico. Había que aprovechar esta luz tan bonita. <laughs> bueno, bueno, bueno, pues vamos a la última canción y para eso voy a pedir ayuda a un coleguita de Apache, que es Dani. Es la última canción, es mi canción de despedida y quería darle un poquito más de fuerza. Y Dani le da mucha fuerza, o sea que está bien, es perfecto. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver cómo queda. Con esto me despido y, y bueno. Un placer compartir este momento. Gracias, gracias por estar aquí, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. <laughs> vamos a darle, vamos a ver cómo suena esto. Sé que esperas un temazo, pero es la despedida. Grabando varias noches, aquí dejo mi firma. Quiero dar las gracias a unos genios de la música que me han acompañado en esta vivencia única. Sabios compañeros de viaje. Maestros de este bello aprendizaje han hecho posible que saque mi coraje de grabar estas canciones transmitiendo mi mensaje. También le doy las gracias a mis padres él me hizo artista y, ella responsable. responsable, vínculo perfecto de valores. Ahora es mi turno de rendirles homenaje. También quiero dar gracias a la gente que supo entenderme y apoyarme firmemente. Aquellos que cruzaron mi camino y aquellos que se fueron y que siempre van conmigo. Os regalo con cariño estas piezas que salen desde el alma e inundan tu cabeza sentidos que desconocía, emociones que alimento con diversas experiencias, me siento como nueva, fue larga la espera, capaz de cualquier cosa, no tengo barreras, por un vórtice de notas descubrí la melodía y fue fácil entregarme a la poesía, escribirme hace dueña de todas mis locuras. Repara la escayola de este alma ya sin cura. No creía en los milagros. Hasta, que vino la cura y me sacó de este charco. Dios nos vemos pronto corazón cuídate sé que te volveré a ver que te, te volveré a ver que te, te volveré a ver ahí donde estés no importa, te seguiré, no importa, allí donde estés. Sí, sí, allí donde estés. Mucho ruido para la cura, compañeros. Esto es un lujazo, un lujazo compartirlo con todas. Gracias, Dani, por compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por, por, todo, por haberme invitado, por vuestro apoyo, por estar aquí hoy y espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Molt bé, excel·lent l'actuació de, de la cura, la veritat que ha sigut brutal, un goig eh, tenir-la avui aquí, eh, el programa avui està sent realment molt especial, no només per les llums, sinó perquè avui tenim, <laughs> tenim unes actuacions aquí molt, molt contundents. Eh, gràcies per, per estar avui aquí. I a vosaltres que ens escolteu, seguiu a les zones lliures de Radiotrama, la ràdio clandestina de Sabadell. Continueu al Pim Pam Pum, música de trinxera per a oïdes dissidents. I seguim, seguim amb aquest programa especial d'entrevistes i de bolos, al número 292, si no m'equivoco. I bueno, doncs passem ara amb l'entrevista a Patxe. Eh? Benvinguts Marc i Dani. Ho teniu una mica complicat, he de dir, una mica difícil d'equiparar l'artistaza que hem tingut ara Y bueno, primer de todo, eh, volíem que os presentéssiu, que ens una mica el vostre nom, edad, el lloc de procedencia y la que, que actualmente teniu. Hola, yo soy Dani, tengo 25 años y es un placer estar aquí. No me ocupo de nada, se ocupan de todo otros, que son los cabrones, y, y así estamos, a cantar y a disfrutar. Ah, y una cosa, lo de las luces. Es que claro, estamos haciendo radio y no podéis verlo, y es una putada. Pero que está súper guapo de las luces. <laughs> Se lo ha currado el Xavi para allí. i què tal? Com anem? Què tal, Marc? Bé, doncs aquí, uh, com anava això, edat, uh, interessos, no? aficions, nom, hobbies... No. <laughs> jo sóc uh, el Marc, Marc Palli, uh, i res, tinc 31 anys i, i res, currava fins ara, demà deixo el curro, per tant no sé què sóc, no sé <laughs> quin ofici tinc. Mañana suertudo. Mañana soy suertudo, entonces ya está, poca cosa més. Va a preguntar. Voy a preguntar, voy a preguntar, perdoneu. Eh, com i quan us vau conèixer, vosaltres dos? Crec que va ser un dia, una tarda de març, que passejàvem per Cerdanyola i em vaig pillar... Feia, feia bona tarda, eh? Feia bona tarda i em vaig pillar un gelat a una gelateria, crec que era de, de es van, vainilla. Es van creuar, jo anava, jo anava fent un porro. Que cabros I, que sou, que cabros que sou els dos. Es van creuar, no, però la mirada aquella d'aquell dia va ser i, i fulminant. Sabeu què passa? Que, sí, cal... llavors, fins ara, fins ara. El tio, no sé, em va com demanar paper per fer-se un canuto sí. i m'ho va fer amb una rima i jo va ser, hòstia, com mola això del rap. I aquí va començar la nostra relació una mica. La confiança fa fàstic, eh? és que clar, són col·legues d'aquí del, del programa, de, del casal i, i, de, i, de, i de vida i, i s'estan fotent aquí un voló de puta mare, clar que sí. Nosaltres preguntarem el que vulguem, vosaltres respongueu el que us ha sortit allà, clar que sí. Sí, d'això es tractava, no?, una mica. I tant. Jo tinc una pregunta així molt ràpida i és, al final el Canuto te'l vas fer amb el paper del gelat que teníem... <laughs> Uh... Sí? Va, va, així, va no? fer Canuto de gelat. O sea, <laughs> molt sí, dolç, tot sí, molt dolç. Tot, sí. I també pujava. <laughs> bueno, i ara ja, eh, anava a dir per anar una mica en sèrio, però podem anar com vulgueu. Me ah, M'agradaria preguntar-vos eh, quan i com vau en el món de la música. Vale, yo hace un montón de años, yo cuando tenía 16 años estaba cantando ahí por barras de bares de Barcelona y no cantaba flamenco, cantaba rap. Y, y desde entonces pues he tenido varias formaciones, estuve con un colega, bueno, primero éramos cinco colegas que éramos a rajatabla, éramos auténtico gualtrapas, pero nos encantaba. Y, y, luego me quedé con un colega y otro chaval que nos hacía de DJ, y hicimos La Buena Mierda. Estuvimos unos cuantos años ahí, tocando por pueblos, para arriba, para abajo, pasándolo bien. Y luego me metí en un proyecto serio que fue Bonasó, que fue una cosa muy chula porque iba con un banda y ahí fue cuando crecí escribiendo, cantando, con la música, así con todo, pero que siempre, siempre ha ido conmigo también el rap. Y bueno, Bonasso se acabó, que era súper bonito todo, pero se acaban las cosas también. Y ya, ya, nos conocíamos el Marc y yo. Ahí el mar ya le daba y, bueno, eh, era, era un plan juntarnos, hacer algo. Llevamos mucho tiempo detrás de esto Y, y, bueno, no nos presionamos, trabajamos tranquilos, nos gusta juntarnos y hacer. Y, y esa es mi trayectoria hasta hoy. Mi mañana yo sigo currando, pero ahí estamos. Hòstia, <laughs> jo no sé, no sé molt què respondre. En realitat eh, no ho sabria dir quan va ser, però sempre m'ha volat escriure, llavors de cop un dia em vaig veure a casa fotent-me instrumentals de rap i fotent-li lletres a anar fent, anar fent cap endintre i sobretot una excusa va ser també coincidir amb el Dani i la seva banda i allà començar a treure una mica. Llavors, des de llavors, pues, seguir fent això i el que deia ell, sense pressions hem anat fent cosetes, ara ens hem vist un dia, ara hem assajat, ara hem fet no sé què, ara un bolillo aquí, un bolillo allà, vull dir que i aquí estem. Ara pues, tenim alguna coseta junts ja, no? Sí, i molt bé, molt bé, i molt contents. ¿Y quién va a ser el primer bolo, tan a nivel individual como a nivel de, de ¿Y quién quins records de eso? Uy, yo no, yo no me acuerdo. <laughs> De primer bolo no, de... Me acuerdo de conciertos guapos, ¿no? Conciertos guay, no sé. En 2007 con La Buena Mierda hicimos un bolo en el Parque del Buda Sardañola que, que no se me va a olvidar en la vida. Y con Bonasó, pues hemos hecho bolos guapos, con el mar también, hace cuatro días estuvimos tocando en cocheras de Sanz y, no sé, fue súper especial. <coughs> o sea que no, guardo recuerdos tampoco a ese nivel, pero, pero sigo que recuerdos de bolos guays y bueno, estamos en ello, en trabajar para seguir haciendo bolos. Esa es mi respuesta. <laughs> Bueno, jo recordo així de, de cantar en públic una mica, crec que va ser per culpa vostra que veu fotre aquí una liada aquí al carrer i que sí, hi havia, no sona. Es, es va juntar una banda no, que estaven fent una mica de jam i vaig sortir allà, vaig fotre una mica el que vaig poder i crec que aquell dia va ser el primer. Me Llavors... recordo un dia d'un canyatap o d'un parasol d'aquí fora. Sí, això estava... va, va ser després això. Sí, no? sí. sí. Aquell dia també va... Aquell dia poder va ser el primer dia que van cantar junts. Pot ser, podria ser. Sí, sí. I va ser aquí, a Can Capa. Tot comença i acaba aquí, sempre. Igual és el dia com del helado de vainilla. Ese. No, això va ser... Igual me tengo que pegar al micro. <laughs> igual, igual sí. Mireu, ara una, una pregunta que em ve molt de gust fer-vos. Per què Apache i no Sioux? Per què us diu Apache i no Apaches? I d'on surt aquest nom que us heu buscat? Yo, ¿tú sabes la furgoneta aquella, la, la, Apache? ¿Sí? No. No, no sé. <laughs> no, no, sé. Apache, no sé, Apache podría haber sido Sioux, podría haber sido Berebere, podría haber sido cualquier nombre de cualquier tribu o, cualquier cosa que reflejara al ser humano siendo lo que no es, lo que no somos, ¿eh? Que esa gente o ese... ¿sabes? o sea, lo que, lo, en lo que nos convertimos, ¿no? Como defender lo que, lo que viene de antes, de lo que somos. Y por mí es un tema así. Luego sí que salió un tema que hicimos en tema apachas, no sé qué, y entonces de Apache, Apachas, también lo utilizamos un poco, por eso no era Sioux, porque Sioux no rima ni con chupito ni con nada. Entonces, pues Apaches y Apachas queda un poco ahí más y también pues tiene una vertiente la historia. Y no sé si tenía tercera pregunta. Mm, no, d'on surt el vostre nom? pero yo jo ah, creo que... Surt, de aquí una mica, bueno, yo no sé. Bueno, no sé, mola la reflexió que fot el Dani també, una <laughs> mica... no, perquè jo li vaig dir, no. jo, jo li vaig dir, ei, t'agrada aquest nom? I, i, i després... Sí, jo en realitat pel tema de, em costa el rotllo de posar-li nom a les coses. Uh, llavors em va fer aquesta proposta pues, doncs, de puta mare pelat. Sí. Llavors amb el que deia ell, suposo que és una mica com amb coses de mantenir l'essència, no? i l'essència que molts cops ens ve també, o sigui que t'has de fer fort en l'essència perquè no tots els inputs i totes les mogudes i totes les que no històries d'aquest món de merda pues doncs que intentar ser una mica impermeable i fer-te fort amb els que tens al costat. I tant. Seguim amb l'entrevista i la pregunta que tenim ara és quines influències musicals us han marcat per arribar on sou ara? Puh, la veritat és que podria destacar el que és la música negra en general. Vam com començar així a fotre alguna amb la música, va ser una mica amb el tema de, de la música negra, més cap pel reggae i tot això, amb algú que hi ha per aquí, em penso, sí, root time aquí a saco, <laughs> i de començar a fer alguna amb la música, d'exposar-la de, a la penya, d'intentar, al final és una música que hi ha per allà, intentar compartir-la amb la gent, no? I intentar fer-ho passar-ho bé. Llavors crec que una mica la moguda es, es mou per allà, tot el que seria el reggae, tot el que seria el soul, el funky, tot això, i evidentment el rap també, no? Llavors Eso no vol decir que sigui una cosa tancada, al final yo creo que escucho un ventall de música muy amplia y que al final eh, de una forma u otra, me influye. Sí, yo también, pero igual al revés. Yo empecé consumiendo rap como un loco desde chico, desde chico me encanta el rap, en verdad es lo que más escucho y así, pero luego he escuchado mucha música, me gusta mucha música, sigo muchos grupos de diferentes ámbitos eh, y bueno, cuando estuve con la banda me dio también mucha amplitud a, moverme en muchos más, no sé, aspectos musicales, así y tal. Y, no nos cerramos a nada, por supuesto que no. Aunque me encanta All Duty Bastard <laughs> y el IQ. <laughs> me mola el Ice-T. <laughs> Public Enemy, Randy en sí, me vuelven loco. Pero eso, eso es personal. ¿Y a la hora de hacer les cançons, d'on traieu les, les músiques, les bases i tal? Bases de por ahí. Al final vas escoltant música i d'un cantó a l'altre, sí, no? hi ha eh... una font concreta, com a mínim en el meu cas no hi ha una font concreta i el que passa ara, tenim molta música a l'abast i llavors des d'una font vas a una altra, i a una altra, pilles alguna que et mola i una història que al final cap de les instrumentals que tenim ara mateix és música nostra, llavors anem pillant el que ens mola, el que entra una mica al nostre rotllo i a partir d'aquí anem fent. I això, i ara mateix, bueno, l'aposta una mica és que tenim a, el triangle aquest Sabadell-Cerdanyola, pues, té una altra punta que està a Madrid ara mateix, que és el Marxo, no? Uh, que amb el Dani, bueno, companys de viatge des de fa molt temps. Us esteu Llavors, referint al nostre amic feixista, no? Això mateix. Sí. Vale, vale. Per situar-ho. Uh, i això, i tenim allà el Marxo pues, que està fotent, està fotent feina, llavors esperem amb moltes ganes tot això que estem fent, tot això que estem treballant nosaltres dos, poder-ho posar sobre el damunt i que es fusioni amb la feina que està fent el Marxo a nivell musical. Li enviem una abraçada gran des d'aquí al Marxo. I tant que sí, Marxo Lendis, sempre. I el Dani s'aparta i, i vosaltres, eh, els Apache, a, a què li canteu, de què van les vostres lletres? Bueno, li cantem a la vida, li cantem a la mort, li cantem a l'alegria, li cantem a l'opressió, li cantem a tot, però defenem valors. Fent rodolí, eh? Molt bé, tio. Sí, no? Ets un trobador, tio. Sí, sí. No me l'havia preparat. <laughs> Bueno, una mica és això, ell ho ha resumit molt bé poèticament. <laughs> Llavors, una mica des del meu punt de vista és pues, el que et surt i el que vius. Al final, el que costa és escriure coses que no vius. Per tant, a partir del que vius, surten idees, surten vivències, és el que vols canalitzar. Molt bé. Molt bé, doncs fins aquí aquesta primera bateria de, de preguntes de l'entrevista. Ara us deixarem la, amb la cançó Cantamos, esperem que us agradi molt. Ah, una, una cosa abans d'aquesta de, de ah, perquè si no, eh, antecedents. Aquesta cançó la van gravar amb el nostre amic i company el Sae, un altre Marc, que farà col·labos amb Apache, que va sempre molt liat i que... I avui, quan, quan cantem després, farem una altra versió sense ell, però aquesta és amb ell i esperem que us agradi. Fum li It's like there's too much money here. I mean, nobody should be hitting lotto for 36 million and we got people starving in the streets. That is not idealistic. That's just real. That is just stupid. There's no way Michael Jackson should have, or whoever Jackson should have a million thousand, triple billion dollars, and then as people start. There's no way. There's no way. These people should own planes, and their people don't have houses, apartments, shacks, drawers, pants. I know you're rich. I know you got forty billion dollars. Can you just keep it to one house? You only need one house. And if you only got two kids, can you just keep I mean, why have 52 rooms and you notice somebody with no room? It just Vamos a censurar a la censura. Apología de escrituras, enaltecimiento a la dictadura. Vamos a sufrir y a morir esta tortura. Vamos a defender nuestros principios, a que participe el pueblo en su beneficio, a desobedecer. Cantar no es delito, la libertad de prensa y expresión son un mito. Así es que no nos quitan lo que no tenemos. Nunca pararemos, sofocamos lo que ardemos. Cantamos porque cantamos contra la corona. Cantamos porque aquí nunca se abandona. Vamos a escribir la historia con letras preciosas. Vamos a acabar con la opresión y sus esposas. Vamos a decirlo claro, no estamos de rosas. En este puto mundo cada minuto destroza. una imagen vale más de mil palabras y en vez y mil manchas que no podría explicar malas las las manchas aguantan foras. aguantant más en Y más eliminan derechos y ellos pasan páginas. Te tratan como criminal. Si cuentas la verdad, activarán de libertad. Si explicas realidad, cualquiera puede estar encarcelado por estado y tan solo por cantar. Pero seguiremos cantando. la dia els calabossos d'un estat han arrestat, han atacat a l'arc estrant el rap per la quimera, cervells de xusma incrustats entre gentussa, creuen ofegar la llibertat de la ment lúcida, victòria estúpida censura cada frase que assenyala la violència que exerceix la seva classe sobre una població que pateix la misèria i que sustenta el nou caprici d'aquell poderós de merda, l'esquerda és entre la raó i el crèdit de qui treu el rèdit i que per defensar una bandera treu l'exèrcit, mèrit des d'aquí malgrat l'onada no s'aixanta canta Escampa entre les pàgines llavors que seran plantes. Cada nova frase que condemnin en serà mil més. Cada nova estrofa que prohibeixi s'ompliran carrers. Per cada nou intent de silenciar una altra paraula, la clau serà fer un himne que s'ensorri el seu palau. Si una imatge vale más de mil paraules i a més de mil imatges que no pots ni explicar-me-les. Alçant les mans i aguanten fora els cops d'homes sense animar. Si más eliminan derechos, ellos pasan páginas. Te tratan como un criminal. Si cuentas la verdad, activaran de llibertat. Si realidad. cualquiera puede estar encarcelado por estado y tan solo por cantar, pero seguiremos cantando a cantar lo que queremos, lo que es nuestro. El tiempo que nos queda es solo para echar el resto. Está claro que el descontento popular no les influye a seguir cantando, a ver si nos destruye Miedo al colectivo, al corazón activo, a la organización, al sentimiento opuesto, al que piensa, al que canta, al que se levanta, al que tiene ideas y salen de su garganta. Hay que cambiar todo si hace falta. Más tinta para el que escribe, música para el que canta. Vamos a utilizar nuestras armas más. Vamos a acabar con el silencio con vuestro destino. Com ens han de prohibir rajar dels que estem mantenint Porcs inflats de luxe i la resta sobrevivint Farem motins units, amb bits seguint nodrim per dins, il·luminant les seves gàbies Compensant les nits fins que segueixi un únic pres a mans d'aquells butxins Fins que l'abisme sigui el límit d'aquells putos rics Fins que la soga apreti i et diguin traga, traga Cada nova paraula esdevindrà una plaga Y han pedo la traga y han pedado ellos, no que la gente no se traga te cortarán las alas. Ahora las palabras las compararán con balas. Condenan las ideas, te prohíben expresarlas. Quieren evitar el evitar del bienestar. Quieren limitar y quitar tu manera de pensar. Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren y no podrán. Dicen que la gente está doctrina y yo me he pasado la vida. Mi modo de pensar esa gente mala nos envía y yo he elegido las cuales hice hacer brutal. He compartido el tiempo y he estado muy atento y aprendí a respetar. Pero hoy no estoy contento viendo que no hay derechos de expresión ni libertad. Ya no hay, ya no hay, ya no hay. Mal paye, Dani Castro, Sae. no Fantàstic, aquest tema zarrangano d'Apache, cantamos, espectacular. Després no sé si ens l'oferiran aquí en directe, però la veritat és que en, en l'MP3 que hem pogut punxar sona, sona que trona, eh? una, una joia. Molt bé, seguim amb, endavant amb aquesta edició 292, seguiu aquí al Pim Pam Pum, continuem a Radio Trama, continuem a la quartera en directe per totes vosaltres, eh, continuem amb, amb l'entrevista també, si us sembla bé, Eh, és una pregunta que em fa especial il·lusió fer-vos perquè la veritat és que sou uns cabrons que, que, que, no, que no us doneu de menjar. Aquí nosaltres funcionem amb, amb, amb coses gravades, eh, amb, amb coses enregistrades i vosaltres us porteu molt malament amb això. Per quan un treball enregistrat, Segur que les nostres oients voldran saber si teniu pensat fer-ho d'alguna manera perquè us puguem escoltar més enllà dels directes com el que ens oferireu a continuació. Mm, teniu pensat de crear un canal de YouTube, un SoundCloud, un, treure un CD? explica nos explica nos alguna de, dels vostres treballs i, i quan enregistrareu d'una maleïda vegada, cabrons. Bueno, va una mica lligat amb el que comentàvem abans, que si no treballem amb instrumentals pròpies eh, és difícil engegar una història, posar-la Así ah, es culpa de Machu. Es culpa De Machu. Es culpa de fascista. Es culpa de Marxo. Marxo va a su, ritmo. Es que con que no está, esa esa que pueden qui escaña, claro. Bueno, no sé, o sea, que sí que ho en ment, ¿no? Y el, el día que, tengamos algo grabado, pues haremos un canal de lo que sea, de, haremos Telecinco 2, no, haremos un canal de algo para que se escuche lo nuestro y para que, para que haya haya una vía donde escucharlo, pero necesitamos eso, tampoco tú, como que tú, Isma, ¿vale? Sí, sí, digo Como, que, tú me metes más presión que me meto yo mismo a mí, ¿sabes? Es que, yo, tengo una, radio que, que mantener, tío. pero, o sea, que al final... Igual si nos metemos presión tampoco vamos a sacar algo que queremos y si no nos metemos presión trabajaremos en, nuestros ritmos, en nuestro tiempo, que, sí, que cualquier cosa puede pasar y, cualquier día se puede ir a la mierda también el proyecto, que pasa con todo. Pero confiamos en que no, confiamos en poder hacer algo bien, tranquilos, sin presiones y que sea un producto nuestro, que no tengamos que grabar con cosas de nadie que no conozcamos. Clar que sí, amb moltes ganes de que traieu treball, de que creeu algun canal perquè puguem escoltar coses enregistrades, de que el Marxo es posi les piles i que vosaltres li foteu aquestes lletres punyents que sempre teniu, hi ha moltes ganes d'escoltar-vos. Hi haurà baralles a la ràdio per veure qui posa el primer tema, sí, no? Quan facin... Sí, la veritat que sí. Igual que, igual que hi haurà baralles, i això ja és una mena de, de, de spoiler, amb, amb el nou treball de Morapio Loco, que el tenim per aquí, el mestre Pollastre, que també, a veure... Sacalo, loco, sacalo! <laughs> Vale, doncs seguim. Eh, la següent mm, pregunta que teníem era bueno, saber si teniu alguna anècdota curiosa que us hagi passat durant la vostra vida musical, ja sigui a nivell individual com, o com a grup. A part de tenir la sensació que fots el ridícul algun cop que surts a un escenari i no te'n recordes de la lletra o se t'enganxa la llengua al paladar, no sé... Jo, jo no me'n recordo de cap, no he caigut de l'escenari encara ni... Però pues ha pasado això de sortir que no o No, bueno, yo... Mira, el último bolo que va al als circus, sí, va a sortir a hacer el primer tema y no me recordaba de la letra, ¿sí o no? Que vas estabais, ¿no? Algunos de vosotros estabais, ¿no? Sí. Y sí, y, la, la, peña se pensaba que era coña, ya, que estaba preparado. Y no estaba preparado para nada. hasta que no me vino a la cabeza, no la tiré. la tiré cinco, cinco veces. ¿Cinco? ¿Sí? ¿Dejamos en cinco? Vale. Sí, la tiramos cinco veces. Pero eso no, eso no es ni especial, ¿sabes? Es una mierda. <laughs> Pero bueno, hay, eso es una anécdota, es anécdota. ¿Eh? Manolo. Sí. Vale. Bueno, yo la, la pregunta podría con que, que pràcticament me l'has fotut, Dani, quan estàs parlant del futur i així, perquè la meva pregunta era una mica pues, el futur que teniu com a, com a Apache, però també a on, on podem venir a, a veure-us. Bueno, el propòsit... Sense pressió, eh? No, no, el, pro, el, propòsit, el propòsit que sí que, sí que existeix, eh? que és eh, treballar, treballar aquest hivern, no? com estem fent, que jo crec que, que ja tenim per fer un bolo. No pensava ni de conya que, que podríem fer bolos de, fins l'estiu que ve. I estem fent. I, i és aquest, és treballar per l'estiu que ve, pues, fer bolos perquè hi ha xarxa i, i tenim jocs on tocar. No? Tu veus això? Sí, sí, ho veig sí? així, ho veig així, Va. i tant. Sí, una mica en, en, en la línia aquesta, no? al final eh, ens, el que fem, que ens sentim còmodes, que anem fent amb naturalitat, al final és com les relacions també, no? la que comences a forçar coses i no veus que va natural i no surt les coses còmodes, la cosa és que <laughs> sembla que se'n va la merda no? o que s'ha de reconduir, llavors anem fent així, si tenim opcions, ara tenim un bolillo una mica d'un ratillo, amb alguns temes ja junts i tot això, vull dir que saben portes son pica també per anar a y si se nos ofereix pues, també estem oberts a, a es verdad, tiene razón en lo que dice, que como grupo estamos verdes, o sea, nos falta trabajo y, nos faltan temas juntos, tenemos los que tenemos y nos faltan y en eso estamos, es, en ese, es, en nuestro futuro. Bueno, para mí está muy bien porque al final, con que entenc que el proceso que esteu seguint también al el de cuidar-vos com mútuament no? i fer el que, el que us vingui de gust amb el procés que vosaltres voleu fer i, i que el que surti i que surti el que vosaltres sí. esteu convençudes de fer no? i està guai. Així és, sí, sí. Molt bé. I què és per vosaltres a, Apache? Pues Apache suposo que és l'espai de compartir el que anem fent i al final és és això, no? que no és ell fa una cosa i jo faig una cosa i la juntem, sinó que al final crec que ja només amb el compartir ja anem retroalimentant coses. Llavors el que es genera d'això, això és Apache, suposo, no? el que es va generant d'interactuar entre nosaltres, de compartir, d'anar-nos alimentant i cada cop crec que, com a mínim per part meva, no? cada cop que fotem una història, que fem un bolo, que no sé què, generen unes coses allà que crec que, que és això al final el que t'alimenta i, el que, i el que reps i el que, i el que dones una mica. I això potser seria el que és Apache. Cooperativismo. <laughs> Bueno, jo d'això de moment passo. Eh? <laughs> Molt bé, moltes gràcies per estar avui aquí. Voleu afegir alguna coseta més a tot el que hem dit? Ah, no, que és un plaer estar aquí amb vosaltres, en família sempre. Sí, que moltes gràcies i, i que molt xula aquesta edició del Pim Pam Pum, que que això, que molta vida al pim-pam-pum. Clar que sí. Moltes gràcies per estar avui al programa, Apache. Molt bé, gent, i ja per acabar amb aquesta edició 292 del Pim Pam Pum, us deixem amb l'actuació dels nostres amics d'Apache. I ens trobarem ben aviat aquí al Pim Pam Pum, al programa de música combativa de Radio Trama. Gràcies per ser-hi sempre i no deixeu d'escortar-nos. I com sempre diem família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut, Salut i de la volta.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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ei, ei, ei, ei. ei, ei, ei bueno, família, nit. sembla que ja arriba, eh? Al final, a part de parlar, sembla que cantarem una mica. Yeah. Yeah. El gota a gota que anella els temps Nervis que acumules van desgastant les dents, el vidre que s'entela mentre bebres. L'erosió de cada fet retorna fred com aquell marbre. És ric en fibramant, la cosa simple. Si corres per pagar, deixa't estones per somriure. És el calibre el que t'ensenya a moure fitxa. És el que passa al teu voltant, el que t'esquitxa. Acumulem desitjos que engreixen els prestatges. Traiem la pols dels trastos. Cau un tema patxes. Davant la densitat visual de la caletxa. Apago els ulls, m'imagino en una platja, un raig de sol. Va torrant cada mil·límetre de fibra, la immensitat del mar em fa salvatge i que s'apaga quan s'encenen les retines de nou i trec el cap des d'un balcó de la Gran Via. Rula't el mai que vas a cara gos de l'hora deixa que el somni supurin mentre duri que et conjuri la pressió del teu futur incert s'aturi, apura, gaudeix cada moment com si fos l'últim. Moments íntims. Moments íntims. com el moment del gelat, ¿te Te'n Buena música, buena música. ya, ya, som a platge, Dani Castro aquí a la dreta Y Pedescar que no sabemos on está. En un lugar donde habita la muerte, la tentación, el, deseo, de, de verte. En un lugar donde no puede esconderse, el hambre de la libertad debe verse. En un lugar donde habita el desorden y siempre pierde el que no está conforme. En un lugar donde siempre se sorprende el mismo y ya le coge en las puertas del abismo. A este lugar se le llama constancia. Es la rutina, es morir con elegancia. Es la elegancia de prestarme tiempo a mí y que el resultado surta efecto en ti. Es poesía contra toda hipocresía. Es cada día que te pienso en una orgía. Es que este mundo no me puede todavía. Es que la lucha es el amor que yo siento por quien lucho. Es gratitud y respeto al que me escucha. Es dar apoyo que pelea contra este sistema. En especial a nuestros compas en la trena. Buena música, buena música. ¿Qué? ¿Ya peña la radio a o qué? ¿Ya peña no? Sí, ¿eh? ¿Ya peña la radio? Moments Intims. Pedesca los platos. M'agafo per no caure entre les brases, sortint de casa, m'ataquen somnis que em roben les coartades. Pàgines blanques, sempre les més buscades, per cada línia respon una calada i me'n l'aire més enllà de les vestides són paraules que deslliguen de les brides. Les vides són relatives, o és que no ho veus? Potser el rotllo és que no has mirat mai més enllà dels teus peus i si em busques ja saps on trobar-me, es disparen les alarmes entre Sabadell i Sarda. Si arma em veu, calma i untar-me d'una família en forma que encarna l'essència del fàrmac. Són cracs que flueixen entre flames, tracs que fan tremolar les cames mentre packs de sis refrigeren les entranyes que s'han fet bocins. Són aquells botxins que se han la te la bueno, bueno, bueno, bueno, anem escalfant, eh? Bueno, Bueno, una cosa que avance el que, el que preguntaba más fuerte de toda la entrevista, que sepáis que es nuestro DJ, porque se metió en la aventura, en el proyecto de Apache, y nos acompaña en todos los conciertos que estamos haciendo, nos tira las bases y, y lo estamos comprometiendo y va a seguir con nosotros siempre. O sea que un aplauso muy fuerte para él. Y seguimos. se la dedico a mi mamá. Vinieron con las manos llenas, corazón vacío, un vaso repleto, consumido en el olvido, la belleza del saber desaparece. La belleza de encontrarnos y vivir nos entorpece, parece que borremos nuestra historia. Que nos duela más que nada hacer uso de la memoria, los que nos parecemos porque desobedecemos, los ingobernables, los del corazón sin dueño los amantes de otra vida, los bohemios, los que no queremos jefes, los que no queremos premios, no queremos perder nada, recuperarlo todo, la mujer, el hombre, codo con codo, mi corazón indígena, mis ideas claras, mi paso firme, huellas dejan mis palabras, mis compas duros por delante, mucho curro, y no, no pasarán, mamá, te lo aseguro. Mamá, ve tranquila porque aquí estamos tranquilos. locos. Destruir lo que queremos, los sueños rotos. Puedo escribir situaciones que te hagan llorar, que yo mismo al escribirlas me pongo a temblar, que yo también lloro, pero aquí solo rabio, que yo no me controlo, me controlan mis labios, mi barrio, mi horario, mi sueño, mi estadio y la resistencia de todo mi extrarradio, mis amigos, mi gente sin ombligo ¿Cómo explicarte que venimos del trigo? Que de esta mala vida solo somos mendigos y que lo cambiaría hoy todo por vino. Que soy un borracho y solo digo sandeces, pero mi corazón, mamá, solo crece. Que yo estoy dolido por lo que morimos, que yo soy un cero de lo que sufrimos. Mamá, no pasarán. Por Castro. Gracias. Muchas gracias, Peña. Castro, un plaer, tio, una màquina. Dale. Yeah, yeah, yeah. Una mica suau. tornar cap a casa, que el carrer és només un lloc d'estrès i el meu cos no fa l'efecte, sense res més que la inèrcia del meu pes, el revers s'ha unit a l'embolic d'aquest trajecte. Un glob indigest que doctrina el gest i el meu cor encès darrere de cada gesta i el meu cap espès que no sap pensar res més, torno a treure fum com si tot això ja ho hagués vist. És la pista que costa cada fil del puny el ritme que s'estila quan s'acaba el juny. Sentits a la deriva i emportar-me lluny, saber-nos bons en solitari però millor en junts. Cansats d'haver-nos d'esforçar per començar el dilluns, lligats a la rutina que ens garanteix el consum. Davant del seu costum absorfem un canvi de rum, aparquem les peripècies per mirar de sobreviure. Somnis d'esclaus que es poleixin els diners amb daus i fanfarrons que treuen pit veient esquenes. Res més de penya que fa sortir la vena, dos tocs a l'horitzó i la pena sota terra ara. Només pensant al suc, arrambant el teu maluc al cap, en bloc buscant el truc que amagues, nena. A mil revoltes per minut i convençut que cada estrofa fa embogir una ment serena. Cada puta estrofa fa embogir una ment serena. I aquí estem, Apache, anar fent cosetes i intentar expressar una miqueta aquestes mogudes que, que tenim a sobre que tenim a dintre, intentem canalitzar perquè si no ens tornem bojos. Som el que som, el que ens hem begut, de les cortides hem fet un escut, de les orgies l'univers perdut o el que se m'acut per combatre cada nòmina de solitud. S'esgoten energies amb pensaments involutius, no hi ha prou matinades per saber el que dius. Ens hem cremat esbarxos, ens hem polit estius, hem arribat a esborrar límits amb la meva criu. Hem seduït idees fosques rolant per tasques, hem evaporat normes quan ja no els hi hem fet cas. Has penetrat l'envàs, però ara te'n vas, eh? Em quedo sol pillant el vol d'aquesta base, després de cada frase és una mica més a prop la pau. Cau la paraula en una pàgina que frisa, vapor d'un polvo al ball d'engany d'un cos que em plau i arrenca en flor cada botó de la camisa. Uh! Yeah, yeah, yeah. Sí, penya, això és Apache. Aprofito per recomanar-vos aquest paio que produeix això, que és l'Indecis. Si el busqueu per les xarxes el trobareu, eh, és tot crema. I sobre això és fàcil rapejar. ahí ¡Ahí ai, soroll. Mar Train. In your motherfucking house. Dale ahí. Y una amiga, una amiga de cana a la vida, no? O què? Sí, una mica d'alegria. El bioritme no s'atura. No s'atura. És la resposta del teu instint contra, contra la, la cultura. cultura. És la visió del teu enginy contra l'estructura. És la resposta creativa a les altures. És com concebre cada nova estrofa rica, Està engestada des del pòsit de substància anestesiant. És com difondre l'escletxa en cada límit. És regalar-te amb el teu temps, deixar-ho deixar fluir. fluir que tard o d'hora sense alarmes haurem de partir. Això permet que puguem embogir que les victòries són victòries no només per mi. Saborejar petites coses és el meu botí, la lucidesa que dibuixa el camí i tot el pes cau en ara i aquí. Abandonem el caos sense pensar en fi, volquem la sort al caos i comencem un motí. Volquem la bilis a l'alfombra. Canviem els ritmes i les formes, són autèntics contres fortuïts. Els escrits, les mirades, els sentits, volquem la bilis a l'alfombra. Canviem els ritmes i les formes, són autèntics encontres fortuïts. momentos narcóticos de música de tópicos que transportan mi azotea hasta el trópico. Nos adentramos en la burla, en lo sarcástico, le damos forma a la música y es mágico. Noches en vela, de brindis y de risas, folios en blanco para escribir sin prisas, ambientes infectados con las ganas de vivir, aprender a seducir sin pensar en el sufrir. Que yo escribo de roles, escapar con astucia, algo de angustia y difundir denuncias bajo otro voto inútil, una canción de verdad, bajo esta vida estética que es manos queda afrontar. Sí, nada me llena, nada me nace. Si todo me quema, este, este es el desenlace. Quemando besos guardando besos, esquivando el tiempo, aguantando mucho peso. Porque la bilis a la alfombra, cambié al ritmo y las formas Son auténticas, contras fortuitas Els las miradas miradas, els Volquem la bilis a l'esforma. Canviem els ritmes i les formes. Són autèntics encontres fortuïts. Escrits, mirades i sentits. Com? Escrits, mirades i sentits. Això és, això són valors. Gelats pel mig, eh? Molt bé, penya. M'ho estic passant molt bé. És veritat. ¿Nos traéis unas cervezas o qué? La organización. Sí, ahora ya sé que entran, ¿eh? ¿Cantamos? Pues sí, Un micro. Oh. Oh. Oh. Es que como no se ve, porque estamos haciendo radio, ¿eh? Que habíais estado en la radio. Eh, al público, que está, eh, habíais estado en la radio. Si habían estado ya, o sea, no sé por qué se flipan. No callaré mai. No podrán más los si no seguís. Vamos. Vamos. Vamos. Apología de escritura. Enaltecimiento a la dictadura. Vamos a ya sufrir esta tortura. Vamos defender nuestros principios, a que participe el pueblo en su beneficio, a desobedecer. Cantar no es delito, la libertad de prensa y expresión son un mito. Así es que no nos quitan lo que no tenemos, nunca pararemos, sofocamos lo que hacemos, cantamos porque cantamos contra la corona, cantamos porque aquí nunca se abandona. Vamos a escribir la historia con letras preciosas, vamos a acabar con la opresión y sus esposas, vamos a decirlo claro, no estamos de rosas en este puto mundo, cada minuto destroza. individualitzen la bogeria. Els calabossos d'un estat han arrestat, han atacat, ara estan al rap per la quimera. Cervells de xusma crustats entre gentussa que creuen ofegar la llibertat de la ment lúcida. Victòria estúpida censura cada frase que assenyala la violència. La seva classe sobre una població que pateix la misèria i que sustenta un nou caprici d'aquest poderós. L'esquerda és entre la raó i el crèdit, de qui treu el rèdit i que per defensar una bandera treu l'exèrcit. Mèrit és de qui malgrat l'onada no s'aixanta, escampa entre les pàgines pàgines, llavors que seran plantes. Cada nova frase que condemnin en seran mil més. Per cada nova estrofa que proveixi s'ompliran carrers. Per cada nou intent de silenciar una altra paraula, la clau serà fer un himne que s'ensorri el seu palau. Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Vamos a cantar lo que queremos, lo que es nuestro. El tiempo que nos queda es solo para echar el resto. Está claro que el descontento popular no les influye a seguir cantando, a ver si nos destruyen. Miedo al colectivo, al corazón activo, a la organización, al sentimiento opuesto, al que piensa, al que canta, al que se levanta, al que tiene ideas y salen de su garganta. Comenzando a prohibir rajadas que estem mantenint, porcs inflats de luxe i la resta sobrevivir Farem motins units, ambits seguint, nodrint per dins les seves gàbies compensant les nits fins que segueixi un únic pres a mans d'aquells butxins. Fins. Que l'abisme sigui el límit d'aquells putorrics. Fins. Que la soga preti i et diguin traga, traga. Cada nova paraula esdevindrà una plaga. Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! Bueno, bueno, bueno, seguim, seguim, seguim. Gracias familia. Gracias. Gracias, gracias. Merci, merci, merci. ser un subordinado en una escena patética. Si que hablemos de ética o de cargas policiales o de vivir en la calle o de acabar en la trena. Tenemos el lodo para pelear en el barro. Tenemos el descaro para enfrentarnos al Estado. Quieren silenciarnos, que paguemos sus errores. Quieren acabar con mis labores ejercicio de poder contra el pueblo han de poder, pero no podrán callarnos, se van a joder. Somos una banda armada de ideales, somos la extinción de las clases sociales. Soy lo que tú quieras que sea en el Parlamento, yo soy lo que soy y estoy vivo de momento. Quieren silenciar el rugido de la tierra, quieren acabar con las ideas. Quieren más esclavos mudos, más tozudos, Quieren que cantemos en un tono más agudo. Quieren silenciar el rugido de la tierra. Quieren acabar con las ideas. Quieren. Quieren más esclavos mudos, más tozudos, Quieren que cantemos en un tono más agudo. Alto al foc. Entre señales de fum no tenim plom, para tanta chusma, fem l'argot. Mentre forgem costums, unim esforços, parim un nou producte, un pacte, un tac, pel vincle, el fil conductor de la música i la tinta. Combatre el cap d'un glob és simple, cultura de bars, però el bici cap endintre, rutes desemboquen al mateix mar, recluten gotes que han perdut la referència fulminades per l'uniforme de la multitud, germinant el fruit que els hi retorna l'essència, com escuts la fusió d'estils i dels seus trucs, la ment divaga i escup, polint el ritual, real anel de veure somnis volant loops, cremant súpliques d'un boli que es nodrien solitud. Quieren silenciar el rugido de la tierra, quieren acabar con las ideas. Quieren más esclavos mudos, más tozudos. Quieren que cantemos en un tono más agudo. Quieren silenciar el rugido de la tierra. Quieren acabar con las ideas. Quieren más esclavos mudos, más tozudos. Quieren que cantemos en un tono más agudo. Alto al fuck. Gracias, venida. esca los platos ahí, no se os olvide nunca. Es el, es, hoy estamos en el pim pam pum y hay que decir que este es el hombre que más tiempo lleva en el pim pam pum de la historia pim pam pum. Está todos los días, hasta todos. Es el, el se mantiene el pim pam pum. Gracias al señor Isma y Radio Trama, ahí está él y es un genuino. Y aquí hay mucha gente que ha pasado por la radio, que un día haremos un programa especial de todos los que han pasado por la radio. <laughs> Pero no voy a decir cuándo. Y eso, otra. Que podríamos estar un montón de rato hablando. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, completamente. Sí, sí, ahora estaba aquí en la nueva historia. Ah, sí, ¿eh? Estaba en la entrevista todavía. <laughs> Bueno, y ahora una miqueta yo, que ya descansaré cuando se arribi el momento. ¿Qué pasó, güey? Ricky. Ricky? Deja la pipa un momento, Ricky. Ya están, ya están los de Vox tocando la polla, ¿sabes? Eh? ¿Qué, tío? ¿En serio? No tornaré, eh? Se jodió el invento. Yay. Bien, Palli, bien, Palli. Vale, ahora lo hemos recuperado y ahora la vuelves a tirar. Y. no sé si lo he dicho, pero el Falle es nuestro técnico de luces. Falla <laughs> luces de radio. Ah, tío, córrate una mica las luces tío eh. Luces, luces de radio, luces de radio. No, de radio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Es nuestro técnico de luces. Vale. Después de un pequeño interludio que Ricky cortará y no pondrá en el programa, vamos ahí. descansos entre matinades ebris, desequilibris formen improperis, que pari un segon al món i que s'acostin hemisferis, que explotin les tensions i els seus èxits, incendis, cremant identitaris, la pell d'aquell notari dona cobertura al poli, al sicari, un tiberi, està trigant en seri, la carn m'agrada amb sang i un bon glop de vell que el sol refredi, que el no t'esvegui i que s'enterri cada cicle per recuperar el fusible del senderi. Sortida l'Iran, de la sonda d'un satèl·lit, la flota s'ha quedat en el pretèrit. Promesa ran, que no és per mèrit, és la pompa de l'elit que fa que s'omplim cada compra la, la clavícula, del ric. És una estampa de llop deu a l'estrit, altes esferes llamineres que no mouen un dit. Que s'escriguin cada pàgina, que es diguin com imaginar. Que nos digan com obedecer i com caminar. Tu m'has ensenyat el diat i aprendimos a luchar Comencemos una batalla por la qual s'ha de plorar. Que en cada página, que digan com imaginar. Que nos digan cómo obedecer y cómo caminar. Tú me has enseñado a odiar y aprendimos a luchar. Comencemos una batalla por la qual s'ha de ¿Quién necesita enemigos habiendo ricos? ¿Quién necesita distraerse si hay perico? ¿Quién no ha visto el pico? Vivimos atrapados en el mundo de otro chico. Venimos obligados y enganchados a este micro. Venimos a decirte que no quiero conocerte, que con las manos limpias han saltado muchas muertes. Hay que reeducarse contra vuestra humanidad. Hay que salir del drama al que llaman libertad. Somos presos de un mundo libre, tallados y censados por calibre. La realidad humana no es la mierda que te venden. Nuestra realidad solo de nosotros depende. Yes, algo mágico poder compartir. Existe la alegría, pero no serás feliz porque nos falta el tiempo. Disfrutar del viento, por eso no duermo. Descanso en tu imperio. Que cada página que nos digan cómo obedecer y cómo caminar. Tú me has enseñado a odiar, aprendimos a luchar. Comencemos una batalla por la cual sabe de plural Que nos escriban cada página, que nos digan cómo imaginar. Que nos digan cómo obedecer y cómo caminar. Tú me has enseñado a odiar, aprendimos a luchar. Comencemos una batalla por la cual ha de Yeah, yeah, yeah, burlando descansos. Yeah, yeah. Merci. Bueno, uh, si algú vol ballar una miqueta, jo ballaré una miqueta. No gaire, eh? No en sé gaire. Yeah, yeah. i remena l'esquelet, emulsiona aquesta salsa, la balsa del que cau, emprèn el viatge, les llàgrimes que donen toca el bàlsam i la calça acumula com la mula amb cada farsa, untar-se bé amb cada dansa i gaudir del bon rotllo que t'aporta cada pausa, la clau, fer les paus amb les causes i si causes el rap que equilibra la balança la dinàmica, el motor que flueixi cada canvi del plan fix a la improvisació que mani l'ampli, amplia el camp visual al que t'acampis, comptant les complicitats dels compis, superant les trampes, gaudint de les trompes, passant de competis amb l'estil de no corrompre's, viure el que no es compra, ser molt més que un nombre, compartir per norma cada nou cogombre, shake it, Said your body, shake it, Said your body. Yeah. moviment completament descoordinat. S'encomana entre simbiosis, contagien cada cosa i en cada cas, com cada cosa que fas, és un desastre. Passen de l'estrès, no saps com parar la festa, la idea de seguir és nefasta. Com aprofitar el morat per penedir-te dels actes, infecta del rotllo de menjar-te el món, mou les cames fins que es parteixi el terra. L'energia que circula per les venes, les pel·lis que enmuntes quan no portes frens, l'àvia dispersa algun trago, fugint de llum intensa i a gust amb un clic per per copsar el moment. Camina amb soltura la instrumental, et domina aquest funky del, del bé i el mal, que n'és de cendres entre l'esquerda, bevent de l'aire i el gust de la llibertat. Funky, llibertat funky, funky, llibertat funky, funky, llibertat funky, funky. Yeah, yeah. Cubates i litrones que t'estoven les carns, pams de canuts a mans per anar passant l'estona. James Brown fa moure els blancs. Si sortim a fer la mona ja no calen més plans. Sons d'esglai per aquests putos high, rodolant entre dinàmiques, perdut per l'espai, gravetat, convulsa, impuls que et mou per luxe. Funky, llibertat, funky, funky, llibertat, funky, funky, llibertat, funky. Però llibertat. Yeah. Merci, família. Bona nit. Thank <laughs> you. más bonita del mundo. Si pruebas la vida, bailarás a tu ritmo. El ritmo que uno marque siempre será el adecuado. Las ganas de vivir, de no quedarse uno pegado. Desatate que no te falte y no te quite. Y si hace falta esos, que los dinamiten. La vida es hacer lo que le salga una del coño. La vida no es verano, es disfrutar de este otoño. Únete a esta canción que es la vida. No somos tan diferentes, solo unos inconformistas. Del tiempo trapecistas, para el gobierno terroristas, por buscar la autogestión, por ser anticapitalistas. Realista ante la muerte que sufrimos. Liricista remitente de todo lo que escribimos. Es un abrazo, es disfrutar cuando reímos. La vida son esos momentos cargados de mimos. d'anestèsia per tu que acumula Avui de sentir. Es pelear, si dejas que te pise mueres. En la vida hay unos días soleados y otros llueve. Disfruta del paisaje, actúa como un salvaje. Viaja sin necesidad del equipaje. Y seguiré cantando mientras nos apague el sol. Paso a paso, construyendo esta canción. Y seguiré escuchando lo que tenga que aprender, lo aprenderé. Siempre con sentido cantaré, me acompaña. La música de la mano me acompaña a su calor, el criterio de mis hermanos, la vida. Es el amor que respiramos, solo de sentimientos nos alimentamos el alma. La vida hoy es mi arma para batallar y fundirme con tu karma. En el brillo de los ojos de la gente se esconde. Es la solución al problema que corresponde que acumula ganas de sentir No te rindas, saca pecho más valor Si se brinda por la vida casi siempre es por amor No te rindas, yo vengo de un callejón Donde la vida se mide por respeto, por razón y la nostalgia Se fueron, dejaron su magia Y tanto que que refuerzo mi ignorancia la vida es seguir creciendo y desde el infierno apagar este incendio enloqueciendo con lo que vengas haciendo se trata de sentir todo lo que estás oyendo mirar al de tu lado y tratarlo como un canal eliminar del diccionario la palabra mal y seguir seguir mirando para adelante con la sonrisa en la cara y la rabia pertinente y seguir seguir estando presentes en un presente que se presenta caliente. I vols d'anestèsia amb ell, llençols, fets per tu i per mi, grinyols, que acumula llet. Avui m'he despertat amb ganes de sentir. I vols d'anestèsia amb ell, llençols, fets per tu i per mi, grinyols, que acumula llet. Avui m'he llevat amb ganes de sentir. Merci, Benyat. Muchas gracias. So, small Bueno, pues amb això ens no, Dani, o què? Sí. Sí, no? Sí, que ya está. adiós. Això no. ens fora. sí, un tema y después tienen que pinchar ellos temas, ¿no? Que hoy no pincháis temas. Hoy no, ¿eh? Pero sí, ¿eh? Bueno, que sepáis que, que podéis escuchar los temas que pinchan todos los días menos hoy. Hola. Som-hi. Aquest tema es diu Apache. Epa. I això. Hey. llanura, que de la música hacen vida, nace la cultura, de no rendirnos, venerar lo que apreciamos, lo que miramos, lo que amamos y lo que soñamos, que los valores con los que crecimos han cambiado, un anciano se sienta, me cuenta fracasado, y no es fracaso, es persistencia por lo justo, esto estar en la guerra, es mi estar a disgusto, otro Chernóbil, otro Corea del Norte, otro golpe de Estado, otro monte quemado repeticiones de hechos que ya han ocurrido, jugando al escondite sin estar escondidos, que no hay otro discurso que de dioses en la tierra, la tierra pide paz, los dioses traen la guerra, y la tierra enfurece y se revela, y se envenena de la pena que condena. de paso que el invierno que viene volverá. Insinúan s'insinua amb psicodèlia. Va recorrent amb la sangre de cada arteria Se com cada escrita en la materia Que ningú sàpiga perquè s'escapa de mirar el brazo que el va portar fins a la lápida es la fragancia de escribir lo que sentimos en nuestra estancia en el mundo en el que morimos. Es aceptarnos como somos porque estamos, es aferrarnos a que no nos asustamos. Es madurar, es crecer paso a paso, cuidar lo que perdura y, lo que, está de paso, paso, que el invierno que viene volverá. Volverá que viene volverá. Volverá. Buenas noches familia. Buenas noches familia, un placer, la verdad. Muchas gracias. De corazón. Hola hasta aquí.